emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine, errekala initik ez!

ba gure gaurko kultura talarekin segituko dugu eta gaur Mikel Urdangaren izango dugu protagonista e, aierran, izanen baita aste erauntan. untan. Igandean hain zuzen, bertako besten karietara kantali bat du aurkeztuko atxaldeko seietati goiti, eta bere erranak ditugu gure ganatuko. Azken aldian, bakarlari gisa, gitarra eskuan, bira berezi bat baitu abiatu. Mikel urdan garinek mintzatu gara, eta berau konakoa kontatu digu. Bai, oin hasiera mintzat e, neurri handi baten emanaldia gorpuztuko da kantutegi sarretik, ezta? Eh, atzera begirako bat da. Halako aukeraketa bat egiten nago ema, e, emanalditik emanaldira aldatuko dena, ba, kantutegi zabala dagoela korratzean eta eta bueno, gainea ba baduka delako ba aspaldi joa beko kantua jotzeko gogoa, e, errebizatzeko errebisatzeko gogoa eta eta bueno, batez be hori, ezta? Ba, aspaldi joa gabekoak berrartzeko eta beste beste puntutxu bat emateko, Eta bestetik ere, ba, e, bira aurrera joan ala, ba, kantu berriak e, erakusteko gogoa badukat. ezta? Kantu berriak eta oaindi bukatu gabeak e, sorkuntza prozesu hortan e, erakutsi nahi ditut naiz eta guztiz amaituta ez egon. talderi gabe joateak zer suposatzen du publikoaren aurrean? E, kitarrarekin bakarrik egoteak biluztasun bat ekartzen duela esaten dute askok, eh, zuk nola eh, bizi izan duzu orain artekoa? Bueno, ba, sentitze duzu lehenengo tain bakarri zaudela, eta ohiko laguntza hori falta duzula, baina bestetik ere sentitze duzu, e, saren hori osotasunean hortxe da, hola. Eta nola itxeko fede ariketa badago, esan ez, bueno, nik momentu enten armamento gutxi daukat, baina baitut bi armak behintzat, nire nirea diren adala ahotsa eta gitarra. Eta hirugarren bat parkatu, aztu, azten dudan adala pentsamendua. Hitzetan ahertzen den pentsamendua. E, orduen olako zera badago, ariketa badago, barne begirada bat e, antzeko edo islatzen den ariketa badago, eta bizitzen abil momentuz egin dituan konzertutan eta ba, ba, alako indarketa prozesu bat, barne indarketa prozesu bat lez, ezta nire burua ikusi nahi dut bakarrik jendaurrean e, eh, gozatzen, tarteka sufritzen ere, ze, <laughs> hola, hola baita ez da, eh, taldean babesera oitua bizitza osoan denbora guztian, derrepente ba, bakarrik egotera, ba, dan, dan agerian gelditzen da. Gitarra, jotzeko era, ahotsa, e, babesa, zuzara. Eta taldeakin babesa taldea ere izatea da, eta eta eh, babesa hondia izaten da normalian. Orduan, e, eh, da ba, bueno, ez dakit dana pixkat e, eh, krudelagoa agertzen da, baina bestetik ere zuzenago eta, eta gertuago. Gertuago ezin lehik egon, egia esateko. Eta alakotan e, letrek ez garrantzia handiago izaten, ezaldira lehen e, lerrora e, bai. iristen. Inoiz ez bezala, esango nuke, ez da? batzutan ba, musikak egin lezakelako atentzioa eh, bere ganatu. Edo, normala ez zuk estimulo ezberdinak jaso, dituzuna taula gainean, ba, normala da, ere e, gauzak hartzerak orduan, resepzioa eh, egiterak orduan, dispersatzea eta banatzea. Ez, daukasunean bateria, gitarra, biolina, e, teklatua eta gaina gero kantaria abesten eta letra botatzen hor estimulo asko daude eta informazio iturri ezberdinak. Oingo honetan informazio iturri bakarra da eta iturri horren parte handiena hitzak dira. Orduan ba bestelako pisu bat hartze dute nahitaz. Izkin ontatik idaztan dizut azken aldian bezela Egia da bai saso ionetan, hotza egiten duela Neska gazte bat ezagutu du, iru aste badirela Esan gonuke bere begie, erraz sorgindu nautela Neska gazte bat ezagutu Tiru aste badirela Esan nuke bere begie Erra zorgin du nautela Azken bida jau ez duzu izan Etxe ondotik iesan Nigandik urrun aurkitu barren araitzultzeko ametsa Zuekin beti oroitzen baina ez, aztu nahi zenik ez Sentimenduak esaten baina ez da hain gauza erreza Zuekin beti oroitzen baina ez, aztu nahi zenik ez sentimenduak esaten baina ez da ingauza erreza Orain goizean goizik hartzen du mende balderako trena Arrizko zoru aztuetan biderik eta zarrena Bizitzak sarri erakusten du badena eta ez dena Inoiz latzartu banindu ere Gaur gozo hartu nauena Bizitzak sarrierak usten du Badena eta ez dena Inoiz latzartu banindu ere Gaur gozo hartu nauena baina egun luzetan bihotza egoten da triste agindutako promesa hura ezin kumplidu nezake Gloriakudan kantatzen baitu inoiz gutxitan ez uste letrak ez ditut orain ikastu akordatzen nahi zain beste Loriak udan kantatzen baitu Inoiz utxitan ez uste Letrak ez ditu, gora indikaztu, Akordatzen nahi zain beste Aipatuko gubila mila batzen dara, plazaratu zenuela zure lehenengo lana, kantu gintzan asiain zin, aritu zinen, eta anekdota txiki bat entzun eh, irakurri dut, e, musean, zure laguna jolasean ari ziren bitartean, omen, zu iritsi zinela, diska eskuan, eta esan ez, erosiko aldia zuen ere, denengo diska eta harriturik geratu zirela, nola izan zen? Gelitu dien e, zur eta lur, ez? E, eh, pentsasazu, ba, imagina, zure lagun bat, ez ze aitipe harremantzen duzuna musikakin derrepente etortzen zaizula disko bat besapean, ezta? Eta gaina esan ez, erosi dazue, nik iaia mehatxua botan nien, erosi bai alabai, mila peseta balio ditu, ze, sasoi hartan peseta genukan hemen. Eta, karo, nik e, abiatu nuen prozesu bat, alegia, gitarra ikastarena isilpean, inori esan gabe. Alde batetik, enuen esan nahi, agian gero beteko etzena, ezta? Enuen agindu nahi, agian gero beteko esena zen, nik enekin segertatuko zen prozesu horrekin. Baina nire barnean bai hasi nuen prozesu bat, e, irakaspen bat, gitarra ikasi nahi dut eta gaina konposatzen hasi nahi dut. Sekulako beharra dukat. Sekulako beharra gaina gehar independiente sentitzeko eta eta nire bidea azteko, ezta. Baina isilpean abiatu nuen, zera hori, eta, eta karo, momentu batean e, isiltasun hortatik atera behar izan nuen eta hola eta nintzen diskoa besapean grabatuta eta lagunak guzti zarrituta ni behira. Orain eh, esan diguzu kantu berriak ba, sortzen ari zarela eta erakutsiko dituzula ez e, kontzertuetan e, ba, sortzen zuazen einean eh, e, egindakoa egindako guzta edo e, zer kontatzeko gogoarekin zaude ba? Oso galdera ona, zeren buruan bai baizuk eta bai nik bai edo informazio uholdea duka egunero e, zaila da ulertzen esaten dugunean e, ideiarik ez dakagula ez da e, utxik eratu garela eta hori berez ez dakia imposible bai eta estimulos josita gaudelako akaso estimulos josita gaudelako zaila egiten zaigu e, bat aukeratza estimulo egiteko bat aukeratza eta hortaz kantatzea ba, hortako ba, alegin horretan nabil Eta ez da, erresa horreatik ere, ez da, ba, sortzeko, nola egiteko, oinarri bat behar duzulako, oinarri hori da, isiltasuna da, bakea, eta da, zirimula horretatik, orbitatzen ari den, ideia multzo, haundi horretatik bat aukeratzen jakitea. Hoize behar duzu kantu bat eh, idazten abiatzeko, eta gainera, hortaz aparte galdera bati erantzun behar diozu zendo. Da, Mikel, momentu honetan, bizizaren momentu honetan txe, zeri kantatu nahi diozu? azkenian kantua baita pentsamendu eramale, ez da ez dira ba, hitzak bata bestean atzetik, ez da aitzaki bat musika bat osatzeko kantua pentsamendua da. Eta hor nik uste bat e, ardura daukagula, ez da nola egiteko ardura daukagula esateko. Ez hitz egiteko eta kantatzeko, hitz egite eta esate ez dira gauza berak. bargara konponitzen dugunean nire ustez, behintzat nire uruari hori eskatu nahi diot, Mikel, esan zazu zeozer. Eh? Batzutan lortze gu, beste batzutan hankamuz gara, baina alegin hori hon da beti atzetik. Hau da, barrura begirako harik eta sakon bat egiten duzu, e, hortik eh, abiatzeko da, abiapuntu gisa. Nik uste hortik e, jaio aldala sozer da, ba, tajuskoik, ez da, hola sozer sustantzio horiek eta mehesi lezaken zeo zer, barrura begiratuta eta hor, barrura begiratze horrek ez dukentzen, estimuloa kanpotik jaso ez daitekenik, alegia estimulo externo bat izatia, ez da, baina estimuloak, estimulo dia, baina zuk jate dituzu, prozesatze dituzu, eta berriro eta asalarazten dituzu, ez da, hori, lan hori imar dugu guk, komposatzen dugunean. Guk diodanean nita zain naiz, ez? E, garo, nik izitu desan bestek nola ite dute, baina alegia informazio piloa jasotzen dugu eta informazio horretatik badira zeurazki zer kontatu merezi duten zeak ez data. Ba, gogoan hartu bada, igande hontan, Mikel Urdangarin entzun izango duzuela, Aierrako besten karietara txaldeko 6 goiti eta ondoren, ba, eh kanta sok ere bere emanaldia eskainiko du guztia ama boste euroren Eta besten karietara ere, ostiraletik aurrera izanen da zer Korrontzi taldeak ere, espektakulo bat baitu jaurkeztuko ostiraluntan gaueko bederatzeetan. Bordoa Sebastian Agurola różne czy życzyła nas raz. Larku saldırı boşta yutunda bana Veya yayıştın da şemerik astına Esna uçya motenda espalda si tu Zikatu eidabe Ba, arte iritsi gara gaurkoan entzule. Gure aldetik, besterik ez, bihar arte eta bien bitartean ongizan, aio.